บุ๊กทูหกสิบเก้าต้องการ อยาก potřebovat chcieć ดิฉันต้องการเตียง potřebujem posteľ ดิฉันอยากนอนที่นี่มีเตียงไหมดิฉันต้องการโคมไฟดิฉันอยากอ่านหนังสือที่นี่มีโคมไฟไหม Je tu lampa? ดิฉันต้องการโทรศัพท์ Potrebujem telefon. ดิฉันอยากโทรศัพท์ Chcem telefonovať. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม Je tu telefon? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป Potrebujem f o t o a p a r a t ดิฉันอยากถ่ายรูป Chcem fotografovať. ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม Je tu f o t o a p a r a t ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ Potrebujem počítač. ดิฉันอยากส่งอีเมล Chcem poslať e-mail. ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม Je tu nejaký počítač? ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น Potrebujem g u ľ o č k o v é pero. ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Chcem niečo napísať. ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Jeti kúsok papiera a guľôčkové pero?